вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец гадоў свайго кіравання ў беларусі лукашенко рашуча занізіў планку чалавечага вымярэння У гэтым галоўны вынік дзейнасці яго самога і сукупны сэнс таго крызісу, які перажываем усе мы. Лепшыя рысы чалавека, нацыянальныя святыні, агульначалавечыя каштоўнасці ўсё гэта ганіцца на самым дзяржаўным узроўні. А галоўная знявага чалавечая працы, высілкаў розуму і духу праз мізэрныя дзяржаўныя падачкі, якія толькі ўмоўна можна назваць заробкам не свобода и тое что одна моя знаёмая называя проявами скотства что на эстраде что на селекторной нараде у прэзідэнта эміграцыя ці ганьбаванне найлепшых і культ статку дазвольнага і цалкам падначаленага паўрабства по Але як тое заўсёды бывала і будзе ў такіх выпадках знаходзяцца асобы светлыя розумы, якія зноў пачынаюць спачатку свой безнадзейны для многіх чын. Успіраюцца пад тую апалую планку чалавечага вымярэння і пакрысе ў прыватным парадку, што сілы пасоўваюць яе ўгару. Цяжка ім, але яны бачаць, што кожны маленькі поспех змяняе ландшафт краіны вынік настолькі каласальны, што можна забыцца пра цяжкасці. Маючы перад вачыма прыклады такога падвіжніцтва людзей зусім новага пакалення, я не стрымаўся ад ідэі расказаць пра іх, час ад часу прысвячаць ім перадачу пра беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. І пачаць вырашыў з зусім маладога менскага дзіцюка Алексея Фролова. Гэта з ягонай ініцыятывы моладзь выйшла пад экскаватары ў менскім верхнім горадзе бараніць старыя будынкі. А пасля яшчэ быў напісаны ім ліст дзеячоў культуры з пратэстам супраць вандалізму. Алексей Фролоў нарадзіўся ў 75 годзе ў Менску. Закончыў музычны ліцэй пры Белдзярж кансерваторыі, а затым у 98 годзе і кансерваторыю у клясе фаготу саліст ансамблю клясы авангард пры беларускай філармоніі актыўны ўдзельнік кальвіністцкага руху сябра бнф лідар аб'яднання еўрапейскі шлях аўтар дэмакратычных і культурных ініцыятываў у вострай браме з алексеем фраловым размаўляе сёння сергей харыўскі спачатку пра згаданы ліст інтэлігенцыі ў абарону помнікаў архітэктуры алексей скажы каму прыйшла ў галаву ідэя собрать подписи именитых дзячоў культуры под открытым лістом. Пасля некалькіх пікетаў, якія удалося правесці на скажем конкретных аб'ектах у горадзе у дадзеным выпадку з э, гуртаваннем такое недавно вот узнікла еўрапейскі шлях з гуртаванне беларускай моладзі якое ты адчуваешь так узнікла неабходнасць пашырыць рамкі дзень дзеянню ўвогуле грамадскасці па праблеме выратавання спадчыны архітэктурнай і ў прыватнасці спадчыны немска і таму э, ну, не можна замыкацца аднымі пікетамі э, у выніку узнікла ідэя сабраць э, подпісы такіх людзей якіх не паслухаць не змогуць голас якіх сапраўды з'яўляецца Э, ярким звоном вот, э, громадской э, активности, выразным голосом причем. И э, сенс был у тем, что мы не сберем подписи у традиционно заангажированных, у громадское житё, альбо там, навод у политичную деятельность людей. У вынику э, отрымался этот лист, і цікавы праходзіў сам працэс подпісаў збора подпісаў потому что людзі большасць людзей э, падпісантаў э, просто адразу пагаджалася э, падпісаць нават без дадатковых пытання потому что многія ўжо з іх ведалі праблему бачылі што на відавоку што робіцца ў горадзе вот і яны ўжо былі як бы ну гатовыя да гэтага чыну але нягледзячы на моцны розгалас ваша ліста які надрукавалі і незалежныя афіцыёзныя газеты помнікі все адно будуць руйнавацца калі не на менскім верхнім горадзе дык у другіх кварталах наогул па ўсёй краіне я ўжо не кажу пра здабыткі археалогіі ці пра помнікі прыроды дзе ж выйсце выйсце толькі ў нас саміх калі мы не толькі свядомыя людзі якія займаюцца гэтымі пытаннямі то будуць клапаціцца пра сваю краіну, пра свой горад, пра сваю вуліцу, пра свой пад'езд у рэшце рэшт, думаць, што трэба жыць па маральным законе, які Бог даў кожнаму. Трэба мяняць лад жыцця, савецкі лад жыцця на нармальнае еўрапейскі трэба не пісаць у ліфце трэба э, захаваць канкрэтны помнік трэба шанаваць родную мову трэба э, не выкідаць бутэлькі з балькона трэба сказаць э, выбачайце калі э, кагосьці зачапілі бо у нас нават э, на гэтым узроўні просто нізкая культура насельніц калі агульны ўзровень э, вот маральнасці культуры выхавання будзе як у цывілізаваных еўрапейскіх краінах гэта будзе гарантый што грамадства будзе здаровым яму удастся захаваць спадчыну захаваць мову вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей Дубавец. У сённяшняй перадачы мы размаўляем з Алексеем Фраловым. Абарона помнікаў архітэктуры не найпершы ягоны занятак, а адзін з многіх. Пытанні задае Сергей Харыўскі. Алексей, ты перадусім музыка, граеш на фагоце, хто быў тваім настаўнікам у гэтай справе гэта выдатны пагатыст прафесор э, беларускай акадэміі музыкі буткевич владимир буткевич э, сапраўды самародак і хаця э, ён атрымаў таксама і выдатную адукацыю стажыраваўся у выдатнага пагатыста таксама беларускае паходжанне владимир апатка які з'яўляецца зараз прафесарам кіевскай кансерваторыі доктарам навукаў выбітны чалавек навукоўца і педагог. Ось так што ў Беларусі склалася цэлая плеяда выдатных фагатыстаў моцнай фагатовай школы. Можа я не перабраў тузін прафесараў, Ну так склаўся лёс. Раскажы крыху пра сваю музычную кар'еру. У 91 годзе, калі я заканчваў э, музычны ліцэй пры кансерваторыі, э, я ўзяў удзел у усесаюзным тады яшчэ конкурсе выканаўцу на духавых інструментах праходзіў конкурс у варонежы у рассіі ну заняў там першае месца божай дапамогі потым у 94 годзе э, праходзіў міжнародны конкурс у нас у менску ось і таксама э, з божай ласкі стаў лаўрэатам э, трэцяй прэміі гэтага конкурса мінулым годзе ездзіў на яшчэ адзін конкурс такое было моцнае выпрабаванне для мяне у нямецчыну у байройт это выдатны у славуты музычны цэнтр. Там праходзіў конкурс выканаўцаў маладых да 30 гадоў. Ну і з'ехаліся прадстаўнікі ўсіх краінаў Еўропы, бадай што ўсіх найлепшых прафесараў каля 150 удзельнікаў там было. У ну, прыватнасці 30 больш 30 фагатыстаў. Зноўскі збожжай дапамогай, таму што без гэтага ніяк далося прайсці на перадапошні тур, дзе ўжо прайсці ў шасцёрку фагатыстаў. Ну далей іграючы ў гэтай шасцёркі на жаль здарыўся казус я і-за нашай нейкай недасведчанасці і такой савецкай абмежаванасці рэпертуарнай іграў выніку аўтар база уже не база французскі кампазітар ты шмат ездзіў па свеце а ў такіх выпадках у інтэрв'ю цяпер прынята спытваць ці не было спакусы застацца дзе-небудзь у больш утульнай краіне як музыка я быў у таліі мінаючы францыі безумоўна гішпанія нямметчына Чехія, Польшча, Украіна, Расія, Латвія, Літва. Кожнай краіны імпануе па-свойму. Найбольшы, мабыць, шок быў ад Італіі. Але першы шок быў гэта прага. Мастацкі, эмацыйны, проста і духоўны нейкі вобраз, вобразны шок быў ад прагі. Але праехаўшы Еўропу аж да Атлантыкі і назад мне хацелася назад. Нягледзячы на наш засмечанасць Беларусі, конкретнымсь месцем на вуліцы ці хрушчоўкамі на наших жилых кварталах савецкай засмежанасць але ты не менш беларусь не страціла свайго спрадвечнага аблічча яшчэ не страціла наша беларусь у выніку ось тым чым яна прыгожа тым чым яна прывабная яна сапраўды нічым не заметна ты згадваў пра праблему пра патрэбу выхавання А хто выхоўваў цябе? Галоўным настаўнікам з'яўляецца моя мама. З чатырох гадоў можа, можа нават і раней трошкі яна мяне вадзіла ўжо на канцэрты у філармонію у оперны тэатр ось, і на канцэрты наколькі важна эстэтычнае выхаванне ввогуле выхаванне э, бацькоў выхаванне маці вот, найперш. Ну я на сябе гэта адчуў функцыя бацькоўская яе нічым не заменіш. Матчына лінія моя э, мае вытокі у вёсцы пліса гэта пад смалявічамі падмец. Ну а э, прозвішча бацькава салоў паходзіць ад рода, які жыў у крычаве. гэта прозвішча сфармавалася ва ўсходняй беларусі, мабыць там можна такое так гучыць. Э, бацька мой э, быў выдатным музыкам, габаістам, э, салістам э, філармоніі сімфанічнага аркестра, а таксама адным з завальнікаў э, ансамбля камернай музыкі кантабелі. Мабыць, дзякуючы маме і бацьку я выбраў шлях музычны. А до таго я вучыўся ў двух э, рознапрофільных школах, это фізіка-матэматычная э, і музычная так што шляхам мог павярнуцца і не так і... А чаму ты абраў менавіта фагот Таму што гэта найбольш блізкі да інструмента майго бацька не габой таму што апарат дадзеныя канкрэтныя фізіалагічныя амбушур больш падыходзіў да фагота як професійная моя дзейнасць гэта фагатыст у ансамблі белзярш філармоніі класіка рунгарта ансамбль салістаў ансамбль унікальны сваім складам бо кожнага інструмента там прадстаўлена па адным акрамя скрыпак пасля распаду савецкай саюзу дзякую богу з'явілася магчымасць гастраляваць музыкаў навогу там што да гэтага была жаезная заслона Наш э, ансамбль недавно вернулся со Швейцарии, где был наладжен э, проект супрацовництва с швейцарскими музыками. Были записаны э, сучасные творы, сучасная музыка, как швейцарских, так и белорусских авторов. Таких. Два компакт-диска. С белорусского боку это наши ведомые творцы Вячеслав Кузнецов и Виктор Копытько, а швейцарские музыки это вельмі арыгінальны кампазітар Бруно Кары, малады, выбітны аўтар другой паловы 20 стагоддзя відмар. І гэта вельмі цікавая праца і пазнаваўчая для кожнага музыкі, кожнага выканаўцы. Таму што вельмі разнастайныя жанры, разнастайныя творы, тэлектычныя напрамкі. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец Сергей харыўскі працягвае гутарку з алексеем фраловым пра яшчэ адзін ягоны занятак кальвіністцкі рух. Алексей, ты часто говорыш пра Бога, а я ведаю, што ты яшчэ і актыўны вернік. Так я веруючы чалавек, я абышоў, мабыць, як э, неафіт многа розных э, канфесіяў хрысціянскіх і э, прыйшоў Бог мяне прывёў да рэфармацкай традыцыі рэфармацкай канфесіі. Мне здаецца, што гэта найбольш адпавядае майму светаўспрыманню і трэба таму чаго хоча ад мяне бог як гэта адбылося я ўжо ў свядомым узросце то есть гэта такі подлеткавы ўзрост 13-14 гадоў сябе усведамляць простага савецкага хлопчыка я пачаў становіцца спяша беларусам найперш праз цікаўнасць да беларускіх церкваў беларускай архітэктуры некая такая краязнаўчая цікаўнасць пачала праяўляцца паралельнаму у гэтым жа часе пачаліся першыя фронтаўскія мітынгі я ўжо мог бачыць другі мітынг у лютым 89 -го года які адбыўся мяне закружыла вось гэта грамадская актыўнасць паўсведамляючы сябе беларусам канкрэтным чалавекам на гэтай зямлі у гэтым горадзе я стаў прыходзіць да думкі што гэты горад, гэтая краіна, гэтая культура, гэтая мова. яны дадзеныя чалавеку, дадзены мне э, не выпадкова і не просто так зваліліся з неба. Сапраўды гэта Божы дар і э, за гэта трэба быць удзячным Богу, а трэба яго ведаць, трэба яго пазнаць. Я быў хрышчаны ў праваслаўнай царкве. пасля э, пачаў вандраваць па беларускіх суполках рэлігійных, был и у униятов, и у костёля белорусским. Э, некий э, духовный опыт я и там займел, в этих э, конфессиях. Это был такой, хоть эпизодичный этап, бо в 92-м году я уже натрапил, ну, Бог привел меня вот у реформатскую громаду, якая тогда утворилась, как Левон Липень и зараз является пастором громады, белорусской евангеличной реформатской. Ну, и там уже отбывалось мое столение у духовным пляне. Зараз утварылася другая грамада у Менску, таксама рэфарматская. Я ўжо знаходжуся ў гэтай грамадзе. Рэфармацыя мае на ўвазе, што кожны хрысціянін, кожны вернік, кожны член збора, член царквы, ён актывіст. Калі член царквы ён нейкі пасыўны ці не дзейнічае, гэта ўжо не паўнацэнна цела Христовай пастор пакуль вучыцца пачынае вучыцца кандыдат у пастары есть кандыдаты ў прэсбітары ёсць кандыдаты ў дыяканы пачынаецца духовная праца праца по будаўніцтву беларускай яшчэ адной рэфарматкай грамады царквы ў менску табе было цесна з спадарром летня Мабыць, не цесна, не не цесна, канешне, паралявон ліпень ён даў сапраўды вельмі шмат, э, я лічу і дае людзям, які з ім кантактуюць, ён э, ну, настаўнік духовны. Ну так склалася, што мы ўтварылі яшчэ адну грамаду. Я лічу, што гэта не кепскі знак і фактар, а наадварот добры. Чым больш будзе грамадаў, чым больш будзе асяродкаў э, біблійных хрысціянскіх тым лепей. А кім ты ёсць у беларускім народным фронте? У БДФ я фармальна з 92 -го году старшыня суполкі удзельнік э, цнянскай рады сябры цэнтральнай рады і управы маладога фронту там свая дзейнасць свая сваё поле э, свой спектр як бы дзейнасці прыкладання намагання перспектыўны дарэчы бо малады фронт мае шмат задумаў шмат праектаў шмат робіць і шмат зрабіў ужо менавіта найперш у пляне асветніцкім у падрыхтоўцы кадраў маладых да беларускага жыцця да усвядомленае беларускае жыццё якую ролю ў тваім жыцці адыграў зянон пазняк пазнаёміўся мабыць як і ўсе на мітынгах на э, сустрэчах фронтаўскіх пазняк выдатны навукоўца і ягоны кніжка рэха даўняга часу это сапраўдны натхнінне. Калі блукаеш па вуліцах Гаменску, верхняга горада, адчуваеш нейкі містычны дух, які змог выразіць зянон пазняк сваёй манаграфіі. А што было пасля нейкае канкрэтнай можа супольнай акцыі? Гэта было здаецца ў 95 годзе. Я ішоў з заняткаў у кансерваторыі адным словам перамяшчаўся з аднаго корпуса кансерваторыі ў другі корпус які знаходзіўся у бернардынскіх мурах і не паглядзеў направа на вуліцу герцена зараз і убачыў што на доме на месцы дома нумар два стаіць экскаватор і я быў канечне ў шоку пабег пасля таго як абураўся там на месцы і патрабаваў іх спыніць гэта гэтае разбурэнне пабег да пазняка ён быў у кабінеце ён адразу зрэагаваў параіў куды тэлефанаваць што рабіць з кім звязвацца адразу зрэагаваў і владимир дзенісаў вот фактычна удалося тады нейкім цудам уратаваць хаця бы фрагменты кавалкі дома нумар два у якім як аказалася былі рускі прычым роспісы прынамсі двух заляў далося хаця б зафіксаваць гэтыя э, роспісы пасля працавалі навукоўцы рэстаўратары мастакі яны знялі э, узоры канешне праз пару гадоў гэтага дома ўжо не стала вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. У нашай ніве з Алексеем Фраловым пазнаёміліся тры гады таму, калі ён выйграў газетны конкурс, назваў усе помнікі архітэктуры, фрагменты якіх падаваліся на здымках. Тады мы яшчэ не ведалі, што Алексей займаецца палітыкай гутарку працягвае Сергій Харыўскі. Ты аднак яшчэ і палітык. Э, якія твае меркаванні адносна таго, што адбылося ў апошні час у БНФ? Мне здаецца, што тут праблема наогул э, глябальная праблема чалавечых не вельмі добрых чалавечых якасць. І у гэтых праблемах, у гэтых канфліктах э, сыгралі ролю найперш амбіцыі канкрэтных людзей. На вялікі жаль яны выраслі. Гэта амбіцыі прывялі да скажем не любові, не павагі адзін да аднаго, не павагі да альтэрнатыўнай думкі да чужой думкі. І ў выніку нават прывялі да нейкай нянавісці. От самае кепскае, калі у асяродак аднадумцаў, палечнікаў, проціскаецца паміж імі прабягае вот эта чорная кошка нянавісці і гэта конец мне застаецца запытаць пра тваіх бліжэйшых сяброў і пра тое як вы бавіце вольны час бавім час за кубкам гарбаты за песняй за слайдамі за добрыя размовы як я думаю многія беларусы у кожны чалавек арыгінальны унікальных мой сяброў напрыклад алексей галіч ён бар ён выдатна спявае вы збіраецеся і на спеўкі А Спилкин это особая как бы, галина деятельности. На дату смерти Бахтановича э, мы вышли и проспевали перед помником на Троицкой горы, проспевали погоны, еще некольких гимнов белорусских. Там и народилась ідэя заснаваць спеўную такую ініцыятыву пачаць навучэнне песень і распаўсюд гэтых песень ну выніку маем дастаткова вялікі аб'ём працы які зроблены недзе мабыць каля 200 чалавек тым ці іншым чынам у той ці іншай ступені можа болей былі заангажаваны ў справу вывучэння песень Наколькі мне вядома, Алексей падрыхтаваў спеўнік патрыятычных песень і шукае магчымасці яго выдаць. Зрэшты, наўрад ці магчыма пералічыць усё, чым займаецца чалавек, калі ён займаецца нацыянальным адраджэннем. Ён не выглядае на змагара з барыкадаў ці на ляснога брата ці на мітынговага антылукашэнкаўца. Бо ён не анты. У адрозненне ад цяперашняга кіраўнічага рэжыму ён добра ведае і любіць тую краіну і тую культуру, за якую пачуваецца адказным калі казаць пра знакавую змену сітуацыі якую нясе з сабой фралоў і ягоная суполка дык варта параўнаць іх з цяперашнімі прафесійнымі нацыяналістамі чыя дзейнасць за апошнія 10 гадоў набыла характар рэакцыі на тое што робяць улады калі ўлады нічога не робяць назіраецца застой і ў асяродку адраджэнцаў у нашым жа сённяшнім выпадку інакш пабуджальны матыў не бойка з дыктатарам, а будаванне іншае супольнасці, у якой планка чалавечага вымярэння мусіць быць узнятая як найвышэй. У аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца вострая брама выслухалі інтэрв'ю з маладым беларускім актывістам алексеем фраловам. На гэтым мы закончым нашу сённяшнюю праграму развітваецца з вами ваш сённяшні вядучы Масім Лукашевич. Да наступнай сустрэчы ў эфіры.